Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak izkutatzen ikusten Gure bastegak naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri, ongi etorri uh, gure bazterrak emankizun nuntan, egun uh, eta ondoko aldietan txingudira tabiatuko gira. Bistanda lapurdi kostaldean denek badakite txingudi dela endaia eta irun eta ondarribiko muga hortan, txingudi alako itxas espazio eremu berezi bat dela, bidasoa ebaiaren puntan, unek uh, itxasoa hunkitzen duelarik. Hotz uh, txingudiren uh, ezagutzaren egiten ariko, gira, eta aldi berean ere e, itsasoak e, dituen efetu, efetuak edo eraginak ere e, ibaietan eta gure munduan eta biztan da, pixka bat gogoetatzeko gai bat eta hortarako joanen gira lagetxeako teknikariekin eta eta CPIE izeneko erakunde hortako lagunekin eta funtsan endaiaren ezagutza nolazpeitere eginen dugu txingudiren bidez. Bo, txingudi, eh, txingudi da, eh, bai, erabiltzen dira bihit, egiteko estuario edo itxas adar bat, behar bada hitz hori egokiago da. Eh? Ere mu bedezia, beraz, eh, ibai batek itxasua hunkitzen duelari, korduan itxas adar edo estuario horietan, gauzak biziki bere, ahont dira. Eta alde batetik, jan behar da, delako itxasa da horiek eh, direla munduko toki interesantenetarik edo aberatzenetarik eh, ere hor eh, beren eremu berezien gatik eta Eremu heseak, eh, bustiak hor ditugu, hor badira uarteak, hor badira errepirak, intak, istokak, bartak ere, eta hor uh, horiek eh, sekulako baliboa emaiten diete ingurumenari buruz. Eta hori dugu, ere biztan da, nolazpeit eh, behatuko. Gero, orai ikusten dugun endaia hori, ahont kanbiatu da, Gilatzen balin bagira milion bat urte berantago, derako kuaterner detzen den ere murtan, eh, bat urte, eta hastapen horrek izena zientifikoa du, eh, zena hor ere murtan, arrunt, eh, kambiamendu handiak izan dira milion bat urtez gure eskualdean, eh, Alde batetik, izan dira izotz edo hotz eh, garai handiak, bero eta horrek, gana eh, edu, ere, oa ikusten dugun itxasua, aski urrundu dela aski urrundu dela oeko tokietarik eta batzuetan lurretarat sartu ere. Duela hamar mila urte, bo, hor biltzen gira, pixka bat, eh? hor eh, ziklo importante bat hor bururatzen zen, eh? izotz denbora hori, eta Atlantik txasoa sartu da lurren barnean, eh? eta oaiko buraren neuritik eh, lau bat metro gorago, eh? eta bestalde ere izan dira beste beste gauza batzu ez hain urun azkenean duela susen karkulatzen da aski argi da eh? duela bi mila berreunta hitan eta hamabost urte eta behatzi unta hitan hori urte Jesu Kristo hainzin bestalde ere itxasuaren uh, eh, adar hori edo mail hori arraz kanbiatu da eh? eta gerostik erraren ditake kasik beraz eh, irumila urte untan bazterak eh, ez dira hamiste kanbiatu hor, uh, eh, behar da ere, beste gauza aski garria dela, nola speit, uh, eh, oaiko uraren eh, mail hori baino hamar metro bat gurago izan dira gauzak, gero berotu delarik, eh, gure eskualde hau, eh, eta hostu delarik eh, apaldu da, pentsemazue, ehunta hogoi metro, zer nahi du, oaiko etxasua, hamar kilometro urrunago joan bezala dela. Eh, azkenean, eh, ikusten da, nolako kanbiamenduak izan diren, ere, eh, txingudiko bazter horietan, eh, nahi beraz, bidasoa eta alainan etxasuaren eh, hortan. Hor dugu beraz, uh, eh, txinkudi, uh, eh, ere mu heze berezi bat, eta erran behar da, uh, eh, goi urte untan, funtsian hori du dena espikatuko, eh? espikatuko daukute edo digute, biztan da. Eh? Eta hor, ikusiko da, hor, nolako indarrak egin diren, elkarte bat zuen ganik astapenean, gero itxas baztereko erakundeekin, erakunde pribatuekin, erriko etxek, uh, diarolaritzak ere, eskol gobernuak ere, hor, proiektu berezi bat, playa onti izanekoa izan du, zenta biztan hori ezagutzen dugu, binen pixka bat urunago, bidasuari goiti joiten bali bada hor ezagutzen dugu, hilde e, fezan famatu hori, eh? eta hor Frantzia eta Espeinaren ah, arteko hitzarmen famatu hori sinatu zena. Hor, eskualde horitan, badira, eh, ur uh, geldi gune batzu, marearekin, apaltzen goititzen direnak. Horrek, mundu berezi bat sortzen du. pixka bat, hortara turbilduko gira, egungo eman kusunean, eta hori, uh, ion uh, fraieri esker, eta nek uh, itxasoaren ezakutza handia du, eta azkenean behesten balima da txingudi, erran behar da, oai, erlaitzatik, eh? erlaitza da, Kornisa frantsesez hori da sokoatik eh, doan bide hori, eh, abadiaraino heltzen dena, eh, hori eh, eta ondarribi irun, endaia horiek oro denak lotuak dira azkenean eh, itxasoko ausotasun horrekin, eta txingu diren eh, babesle bezala. Gero txingu di eskualde horren berezitasuna da, ehu mila jende bizidila horren ingurian. Irunen e, eh, jutun eta hamar mila, endaian amos mila, ondari bestean beste hamezte, mila jenderen artean, alako espazio bat salbatua da eta zaindua, hor, aberek eta xor, egaztiek, xoriek bereziki, beren eh, gune berezi bat, pausaleko bat ere dutelarik. Miakulu bat, pixka bat, egungo eman gizunean eta ondokoetan, aipatuko duguna. Thank Ba, beraz, kalakaldi hori utzita joan egira, beraz hori, lagetxea etxetik lagetxea da abadiako, iremurtan den era erakustoki informazio gune berezi bat, orti gautsik gira joanekin, eta joan gira zampa-zampa hor eh, ondartzara ino, bibizkietara ino, delako dujumo horietarik, eh, joan engira soko burura ino, egungo bidaia izanen dugu hori egon uh, joanekin, biztanda, biden amar gauza enitz, jakin eraziko dauzkula. Bo, gurekin eh, Jon Fraie, eh, hemen eta zu lagetxeko uh, eh, basetik uh, hemen uh, nolazpeit ez dut eganen kudeatzen, benen bisitak egin arazten dituzu hemen go, pentsatzen dut jendeari, uh, txingudi da, uh, auk, zuk aukeratu lan, bide berezi bada edo? Bai, ahunt, eta beraz ni, eh, senbertar aniz, astapenean, nire ikasketa guziak egin ditut ingurumenean eta animazioan, eta parada okandu eh, be, justuki, eh, bilanoiek batzea, bai animazioa eta bai ingurumena, be, kristoin xantza okandu Ba, ba, azken urteotan ingurumenaren inguruan ikasketa behiak bat dira, Eh, egiten da ere geroari buruz, horrek lanpostuak sortuko dituela, eta mm -hmm. zu hori, hori dirazpen tipi bat bezala zira, azkenean lanpostu bat hemen lortzea, eh, eran nahi du halere, eh, onartua izan behar dela, alako funtzio bat, hemen endaia alde untan, bon, aipatzen dugu abadia, minan itxasua gutiago, mentura zen. Uh, bai, bai, xurki, baina... Nei bauzu, uh, ingurumena ipatzen dugularik, eh, betianik gana da, bon, oha, uh, eh, garai batez izan dira, uh, uh, nola jan, lanbide lanbide horiek hartuak izan dira, gaur egun gutxo atxematen dira, ez du janei ez dira, baina askoz gutxo, eta gerora sortuko dira behi batzuk. Nik justu ikusten dudana, eta oha, nire ikuspundutik, uh, lan, lana bada, ez da asko lan gutxi bada, baina nahi duenak lortuko du, eta berezik ingurumenean motivazioak du neustez gehien bat Gero arreten da, ere, bako txak ere mana dela eh, erresponsabilitetea baten ukeiterat ingurumen buruz, e, eh, dola, biztan da. Hori da, hori da, pas, pasarazten dugun lehen mesua txingudiko justuki bai hortan, da, mm, jendea gaitzen gaitu, ba, nola egiten duzu hola toki bat entretenitzeko eta garbia txikitzeko, ze egia indarrak eginak direla, beraten diegu, be, gure, gure lana da baita ere zuena justuki Natura babesteko, behar dugu, bai guk garbiak izan, baina bai uh, hemen ibiltzen diren eta deskubritu nahi duten toki, uh, toki hori. Beraz, Hala. denek behar dute uh, eh, indak hori egin. Hola. Bo, beraz, gina ginen pizkat txingudi aipatzeko, benan ikusten da, alainan hemen itxasua, itxasbazteja, eta txingudi badia badela, hemen, hemen gira erran dezagun lindaiako behar famatu batean, eh? eh Do jumo famatu hori da frantzesez, bai. eskolaz, bizkiak erraten da uste dut, eh? Hori da. Eh, bi bizkiak, hori da, ben gira, nola erran, abadia ere muko mugan pizka bat hemen, eh? Ondartzan, edo... Hori da, justuki eh, abadiako ere mua da ondartzaren uh, eh, puntian hori, nun erlaitza hasten hmm. eta segituko du uh, ahlaitzabia etxaraino, eta gero, bo, ahlaitzak guzia dugu, baina ez da gehiago abadiako ah, ere Soko araino, Hori da. Hori ere, azken batean, bo, denak lotuak baitira, naturan hori ba, bestua da, azkenean urruinako herriak, fe, edo ez da nork debekatzen duen, ere ikuntzen egitea, eta bestan da. Hora, beraz, Uh, Kontserbatorioak alde batetik ere eh, abadiako ere babestu du, ez eraike izaiteko, eta erlaitza gero uh, eh, Konsei Departamental delako egiturak du babestu, eta olako espazioak deitzen ditugu guk ENS, edo ENS dira espazio natural sentsibleak, eta mm, beraz Konsei mm, Departemental delakoaren lanaren esker dugu hori babestu. Bai. Bo, hemen gira, bo, gira, eta mm -hmm. bo, ez gira, mainatuko, ego, bila. <laughs> hemen bizten da, ikusten da, alainan, da, ez delarik etxaso azterian, etxasoa zoin garrantzitsua den, e, bizten da, biziaren dako, lujen, e, hemen, hemen go eskualde hauk, uste dut, eh, biziki kanbiatu direla, mila urtez eta ehun mila urte ere urronako joan ez, eh, hori eh, ala eh? Bai, bai, edo bai hemen ikusiz bai mundu guztian, eh, erritarrak eta jendea beti itxaso edo erikatik urbil bizi izan da, Ura, uratik urbil. Beraz, eh, hemen biztanda biziki azkarra da. Ez ez ez janaria ez Ba zire lakon, bitxas eh, bat biztanda hori agazen bat da, xaura zere? Bai, bai, bai, biztanda, biztandena, biztandena, hemen, beraz, eh, itxas bat urbil, ahantzak zuen eh, zen eko, uh, aktivitate ekonomiko handiena, eta gero barnekaldean sartzen ginelaik, segidan laborantza, laborantza zen, oja, laborantza barnekaldean, eta ahantza itxasbaztegian. Bo, hemen, eh, zade, pixka bat, eh, bakizo, eh, ez gira telebista, eta <laughs> bibizkien ez gira hain horon, bena, ondo eta puntarian, bezan da, ikusten dugu, han, ondarebiko punta bezala, ega izkibeleko, eh, menditik jausten da, gure gira ino hor, mhm. uste dezaken nola duen izena punta horrek edo... Um, piku ondoaren kapa kapa, Eta gero ikusten dira hemen ondarribiko, eh, ondartzatik urbil, eh, eraikuntza ondiak, eta ezker, bizten da, oraino ikusten ez dugun, irun dugu, eh, eta, eta hemen uste dut, eh, soko buru dugu hemen gopuntan, eh, hor playa segitzen bat dugu, ez dakit, bi bai. kilometre edo lako zerbait, eta... Bi eta iru kilometro artean, bai. Hola, eta helduko gira, soko buru raino, bo, bide hori eginen dugu, eh, bikalaka Ai. eginez, eh, txasuaren musika hori gure onduan, eh? Ederki. <laughs> la, lasai dela momentu untan, Jon Frankidekin eh, gira, itxasoaren eh, marruma hori eh, pikaten atentzuten da, egia da, aski egun goxua ditugula egun hotan, eta joanen gira beraz itxasoaren manera berezi gora behera marea famatu horien goraldia paldi horien aipatzeratzen. hemen biztan da itxasua aipatzen delarik, hemen mareak, eh, marea behera, marea gora, horrek eh, ritmo bat emaiten du biziari, eh? Ta. Bai, beraz, eh, justuki kitxas bastirrean atxematen da fauna eta flaura berezi bat, zenta erraten duzun bezala, marea ebe, gora atzen da eta jausten da, beraz, erran nahi du eh, hor bertan bizi den eh, populazioa, ebe, etengabe adaptazioak egin behar dituela, bai itxasoen urpean delarik, bai airean delarik. Beraz, uh, eh, bizik interesgarria da hori guztia eta ez du nahi uh, gauza gutia txumaten direnik, bat ere ez, hemen atxumaten ditugun eh, espeziak, bai izkirak, bai karramarroak, bai ahain espezie motakoa. Denak, uh, baute haien berezitasuna eta haien, uh, haien jaiteko alde batetik. Bai. Eta biztan da, badira landare batzu ere, bo, itxas belar famatu horiek, eh? Mm -hmm. e, denboraren erdia urean direnak eta bestea airean, eh, eta hori landare txinez bereziak horiek. Bai, eta hemen baliatzen ditugu ere, justuki uh, eh, itxasbelar horiek, beraz badugu uh, eh, jilenion deitzen den uh, itxasbelarra, eta bera hemen uh, hartua da eta ekoiztua da, eta hortik uh, tiratzen dugu, uh, garra-gar den molekula eta horrekin egiten da uh, jelifian delako uh, amunduan. Ah bai, eta ben, ez da ikusten, hemen no, behar da uraren barnera, eta... Hau da, ba. behar dira mare berezi batzuk, beraz, eh, itxas belar hori eh, bizia da, eh, landare bat da, eta hiltzen derarik, naturalki, uh, eh, ondarean diren ahoken gainetik uh, kenduko dira, Eh? eta marek ekarriko dute uh, ondartza gainera. Hmm? Beraz, edo itxoin behar dugu ondartza gainera etortzea eta hor bertan biltzen ditugu, edo izaten dira ere uh, eh, itxasontzi batzuk, ordan ez uh, ahantzaren zategina, baizik ah. eta itxas belaja ahantzatzeko. Ah, karrakatzeko, beraz, ahokak eta... Oixe, bera, bai. Bon, hemen, uh, bon, beraz hemen, uh, Gero, endaiari behatzen delarik, hemen, uh, da zinez, onbeste eraikuntza egin direla, eta hori, Horrek, eh, efektu zerbait izan du, ba, erranen dute batzuek, ondartza finkatu duela ere, behar da, indartu, edo zen, eta dena aldatu da demorarekin ere. Ordoan, eh, izan dira bai, eh, eragin on erranen dugu batzuk eta txar batzuk, eh, biztan da, benen azkenean, hori eh, ratuzun bezala, ondartza lagundu du alde batetik, eh, eta bestaldetik, naiz eta eraikuntza hainitz hainitz izan, Ebe konturatzen gira, mm, edozoin animale populazioa, azkenean ez direla galtzea ondirik izan. Zeren eta, jaten noen bezala astapenean, baditugu mm, toki uh, babestu batzuk, ah. abadiako ere moa bezala, jaitzubia edo playa ondin, txingundiren baiaren bahne, eh, nun eh, ebe, animali guztiak lasaik egoten aldirenez. Naiz eta, ere ikuntza inditzizan inguruan bidasoa ipatzeko. Eh, mhm. Bidasoa, mm -hmm. heldu zauku, bera, bastan alde hortarik, eh? bastan izenarekin, gero izena aldatzen da, bai. ez gira bartzen dago da, gero, bastan bidasoa da, azkenean, eh? Mhm. Eta eh, bidasoaren, nore gan, itxasoan, itxasoarekin topatze hori, toki berean eginda, beti hor, likuna hasi batean bezala idurizu, bai, dena, bizten da, hiri eta etxe da, baina, Lehen toki aldatzen zen, azkenean urori ezan. Orduan, ez zuen uh, susen bide berdin berdin txua hartzen, Hai. justuke eraikutzak izan zirelarik be, erre, bidazoaren uh, eh, nora bidea piskat aldatua izan, izan da. Ordan, uh, batzuk egiten ditu eskuinta ezker, hori uh, egina izan da, beraz, bai portua babesteko, bai uh, toki espazio bat sortzeko um, uh, orain nun itxasbela egiten da, makizu zantronotik justu handuan, endaian, beraz hori hori aldatu izan da, gizakiak du aldatu, baina betidanik Tokio horretan uh, eh, izan da bidazua. Bai. Bon, eta bon, epatzen da, bon, historia bizkat egiteko, uste dut, bidazoa horretan portu famatu bat izan da, hori azo portu famatu hori harrapatu dute, portu erromatar bat izan dela denboran, eta hori, ba, eran nahi du, eh, bidazoak, Nen bazterrean izan zirela ere eh, aktivitatea handiak aspaldian, eta? Eh? Duela aspaldi horra demora geroago ere, eh, bai gerlen demoran, be pasabide uh, garantzitsua zen, beraz hor ere izan ziren soldadoak eta bar, fen bai, endaia bidazoa eta irun, betzenik historian eh, tokia azkaja azkaja izan da bai. Ba, ba, futxan horretzen gira, eh. hori aipatzen da alarde hori, pesta bat dezela dena, baina mm. Frantzia eta Espainiaren arteko gerla historio, eh, gara izan dira gudaldi gogoak, Oh, bai, bakat horren gainan gero nik ez ba, ba, ba, muga, muga hortan, Frantzia eta Espeinia mm. gerralan izan beti da, hemen goendako, etzen uh, eh, bizitza erretxa, ez? Ez, be, justu erdian kokatuak ziren, ah. beraz, uh, egin behar zuten, uh, ara, arako batean, egin behar zuten uh, biziala ere, eta ez, ez, uh, ne bat, fean, talde bat, uh, autatu du eskuin, eta egiteko behitzen uh, eh, itxas bazterrean gira. Mm -hmm. Holako salbe edo ondar edo area fin-fin hori, uh, eh, nolaz posible da, ez dakit, bau duzu esplikazioen eri, batzutan gauza larriak dira, hemen gauza xehe-xehea da, hemen go salbia edo... Horten, deia, endaiako salbia beraz bizikia harina da, baina handiak izu, Zuko aruntz, joanez, eh? pixkanaka, pixkanaka, bos pasei xable desberdin atxumaten aldirela, ah. eta zokoan, bat dugula, hemen baino, ez dakit, berba, bos taliz, eh, lodiagoa. Beraz, eh, hori espikatzen da, beraz, eh, geologia, geologia mailan. Beraz, eh, hemen asiz, horrek or, egan nahi du, uh, harina del, denez, garaian duela aspaldi, aspaldi, milioika urte, uh, hemen pasatzen zena, uh, ez zela indahondiko uh, toki bat, nuna izea initzaten alzen edo urainitz, zeren eta, iri, uh, zera, o, xable uh, harina, e, biziki erreski mugitzen alda, aize ah, pixkatekin edo ur pixkatekin. Idora dela, ikusten da aizeak botatzen. Uh... Eta gerozta uh, e, xable hori lodiago izan, be gerozta zailago izan da mugitzeko, beraz demagun ondartzaren toki batean e, hor, uh, balin badira, lodi-lodiak, behar nahi du behar ba toki horretan mugituak eta eremanak izan dira elementu horiek, eta aldiz justu ondoan, ebe eremanak izan balin bat ziren, etzen gego xabilik izanen, ados gira. Beraz, behar nahi du, Erranen du, piskat, ematen gaitu informazio bat, uh, ulertzeko nolako zen paisaia hemen duela milioi bat edo gehi urte. Erretzen alda, flix famatu hori hemen eh, kostalde untako mhm. harri bedezi eh, harin hori, eh? Mhm. hori horrek du egiten, hain fina dela, zan, mentoraz. Ez xablea, Baina ahri, ahri uh, eh, arina eta auskarri eh, hori, uh, auskar hori, uh, du egiten bai. Frisan, berdin, frisa ez da ahri bat, dira, da justuki ahri, uh, ele, ahrizko elementu hainitz, eta kolatuak nahi bauzu. Ba, uh, Aipatzen den uh, frantzitez pudeng erraiten da hori hori da, eh? Horixe, bai, pixkaz pastisa ba, bezala. Ba, ba, ingles pudeng hori, pixka bat. Ba. Horixe, bera, ba, dira beraz, hori ari, uh, nola erran, uh, seha batzuk, best batak beste gainan ezagiak, eta horren espazioa, horren eh, kalitatea aztertuz gero, ebe horretzen alda, be bizi mota eta ze eh, toki bezala zen hemen eh, garaian. Gero, endaiako nartzen begira hemen ikusten da, ba, biziki famatua da, biziki goxoa delakotz, biziki mm -hmm. urrun joiten alda, ez, da barnatzen ura aski urrun baizik, hori... Bingo interes handi bat da, horrek eh, badu lotura bat, emengo bidazioak, efa, txingu direkin azkenean edo? Be, egan nahi du, ba, ongi pentsatu izan dela eta ur eh, handiak sartzen direlarik ere, uh, urak beti uh, toki bat atxematen duela, uh, bere bidea sigitzeko, uh, Bertako populazio edo egitarrak uh, trabatu gabe. Ordan, bistana gero batzutan, naturak uh, <laughs> autatzen duelarik, nahiz eta murroak eraiki edo nagun guztia, beti naturak du arrazoi naukanen, baina eh, normalki hor, biziki gutxitan gertatzen dira olakoak, eta hemen bai bau gusantza hori, eh, Ez, fen, trabatuak gira... Eh. Ah, ba, ikusten dela egitza hola, lasai, goxo, idurido, <laughs> e, mundu, uh, laketa, goxo, uh, agorgarria dela beti, baina uh, egia da, ekaitza eta gertakari gogorak izaiten dira, dena ahamudlatzen dutenak, batzutan hor, paisaian ez? ba, ba Orduan eh, deia paisaian hasteko eta paisaia aldatzen eh, denez, gero bertako uh, eko, uh, biodibertsitatea ebe aldatzen da ere. Edo adaptatzen da eta mm, lortzen du, edo ez, beraz horren uh, arabera biztan da badira gero aldakuntza, enfen, izigarriak, lepeitzen duz izan den manan. Ba. naturaren mirakuloa da ere, nola egokitzen eta adaptatzen diren landareak eta bereak ere hemen. Eta... Hori da, guk laguntzen ditugu pitzin bat, baina gero, ezan behar da, haiek dute eh, <laughs> lango gogorrena iten, eta bai, eh, biziki, eh, biziki, uh, esgarria da hori guztia, ba. Gero, bon, arrainak eta kokillaz edo muskiri, bontzakit nola egiten duzuen hemen? Oskolak, Oskolak, oskolen eta arrainen artean, hor, Erraiten alda hemen bereziak direla, la Atlantiko, Basterreko, Gehinak hemen ere aurkizen direla. Uh, ez horren altik ez dugu uh, berezitasuna hondirik horiek oskola mailan gehiago Bretania aldean baituzte uh, gu baino askoz gehiago Arroka asko baita eta hemen Arroka baita eta ura ere otzago izaten baita ipar aldean hemen baino beraz uh, amertan bizi diren horra espeziak behar dute ur uh, otzago bat uh, garatzeko eta bizitzeko cool. zubiria, kantaria, behar bada ez dugun aski entzuten, eh, talendu handi batekin, eskual musika edo folk musika edo eskual kantagintza arras berritu zuena duela oita amar urte, amaia zubiriaren eh, itsasoa itxasoa laino dago kantatu dauku, baina kantu hori denek ezagutzen dugu interpretazio nunki garri bat ere eman dauku hor, amaiaren talendu hondia ere agertzen ginuela, funtsian itxasoa dugula gehia hartu zizte, ez girela beste kambiatzen, gira endaiako itxas bazterrean, jonekin, eta hor txingu dira buruz eh, itxasoaren eragina eta beste eh, aipatuko ditugu eh, bere hala eta bereziki nolako berezitasunak eh, ur gazien eta ur gozoen nahasketa horrek, eh, itxasoak eta ibaien kutsatze horrek ekartzen duten. gero piskate dugu berriz hori, baina uh, ur gazi eta ur gozoen uh, uh tarte horretan gira hemen, nahiz boi hemen uh, ondartza honetan hemen itxasua dugu nagusi, hemen eh, mhm. horrek ere uh, kertzen du berezitasuna, pentsatzen du txingu diri. Ta. Hora, beraz, bai txigmundiri, bai bertze gero, uh, ibai, ibai eri, eh? Toki hori beraz bai berezia da, eta justuki uraren kalitatea kamiatzen da. Eta batzutan uh, ere mu biziki ertsi batean, horretan dugu hiru kalitatezko ura, beraz bai gatzatua, bai goxoa eta bai nahasia. Eta hor berdin, uh, animale batzuk etoriko dira behar ba ur uh, goxoan uh, erikatzeko, aldiz uh, nahiako dute uh, ur uh, uh, ugaltzeko, berdin, beraz, eh, olako diversitatea ukaitea, be justuki parada ematen du uh, animale uh, kantitatea hundi bateri etortzeko eta bere, eta bizitzeko behar, bere beharrak betetzeko. Gero, ipatu eh, dugu oiztean, eh, eh, hegazti txori imigratzaileak bat direla, mhm. eh, ahainekin eta gauza behar egiten alda ere, uh, pasaia guneak dira hemen ere? Bai, hori da, beraz, bai txorientzat eta bai um, ahainentzat, uh, da justuki be izokina, uh, biziki horra famatua dena eta bai hona jateko eta bai uh, jantzatzeko, eta izokina, jakin behar da eh, bere biziaren parte bat basatzen duela ibai batean, hor sortzen da, eta gero joanen da itxasora, itxasoan hor da ondituko, heldu bilakatuko, eta berritzet horriko da bere biziaren bukaeran, e, janari reserbak gero, ugaltzeko, eta ugalketa eta gero askotan hiltzen dira. Beraz, hor, bizi, ziklo biziki berezia du, eta jakin behar da izokinaren urkalitatea, eskaintzen duen urkalitateak biziki ona izan behar dela. Beraz, hor, bagusantza, bai bidazoan endaian eta bai urdazuri doni banen, bi ibai horiek uh, presentatzen dute horra ah, kalitate uh, izigarri hona, ah, gainera bada taula bat. Hobetu dena, garen dugu, eh? Eta hobetu dena, ah, biztan da, eh? hobetu dena. Eta, uh, beraz, izokina badugu bai bidazoa ibaian, bai... Uh, bai uh, urdazuri nere. Arra itzultze bat dezela uste dut, eh? Arra itzultze, eh? behiro itzultzen da, gero badira beste iduri ahain batzu ere, hola, aingira ere, eman zegoen. Eta aingira ere, biztan da. Eh? Mhm. Eta hemen horiek oro, hemen ez dakit txingu diren zuen elkarten lana denez, baina neurtzen dira horiek, ikertzen da, zenbat, bere biltzen den edo. Ordan guk eh, ikerketa batzuk ematen ditugu eh, txurien gainean, uh, gainean, Eh, pimpirinen gainean, hori baitu du. Nahaztiak horiek. Bai, bai. hori bera bai. Beraz, eh, guk ere bat ditugu gerketa batzuk, baina gero ez gira mm, eh, ur faunaz arduratzen. Hor, hor, bertze egitura baten lana da, badugu uh, de la Mer deintzen dena, miarritzen uh, itxas uh, museoari lotua dena, eta gero uh, egualdean baituzte ere egitura batzuk Euskal Gobernuan horrentzat eh, uh, egina. Beraz guk baugu ikerketa bai uh, eh, saila bat gure lanean, baina eh, ala ere gehien bat duguiten sensibilizazioa. Ba, gauza zientifikoak aipatzeko, ba, ja, jakin nian niz ere, inra delako horrek ere, egin zituela, prezeski, izokinen uh, biziari buruzko lan batzuta. Eh? Mm, bai, justuki, beraz, eta horiek behar eta lan egin dute eh, txingudiko bertze egiturekin, eta hor ikusten dena, da naiz eta horra eh, denbora pasaira ikuntzak izan, uh, 2008an izan ziren ere uraldeak uh, aldean eta guzi. Uh, Benaiz eta orra, elementu eta faktore guzti horiek izan, ebe izokin populazioa eh, ongi portatzen da horraz eta uraren kalitatea beti mantendua izan da gerostik. Eta... <clears throat> eta batzutan ikusi behar da ere, uh, adibidez horra urroldea izaten direlarik, bon, biztan dena biziki zaila, zaila da uh, gizakiaren zat, ze horra etxea opera, uh, operatuak eta bar, bon, biziki zaila da, menan bestaldetik, horra ekologia ikuspunutik ikusiz, ebe mm, olako, olako tempesta batzuk edo, uh, laguntzen dituzte eh, ahainak eta abar, uh, garatzen eta berritzain populazioa emendatzen zen. hor, izan ziren uh, galtzea handi batzuk izokinetan adibidez, urrolde horietan, baina geroztik urroldeak uh, lagundu zuen ibaiaren ondarea berritz, uh, berritz garbitzen do berritz egiten nahi le, legarrez betetzen eta... Hori da, ba, ba, eta justuki ondoko urtean, ebe izoki berrinak berritz etorri direlarik ibaiera, eboratxe dute freier delako berri batzuk, nun uh, galtzen diren, eta berritz populazioa emendatzen aldatu da, justu eh, bi, eh, bi urte behar, ukan ditu, eta bi urtez berriz po, populazioa hemen da. Ba hori, er, eh, abeden egokitze ahaltasun harri hori, hori, hori da. Ionekin ipatu behar dugu ere uh, eh, lagetxea, lagetxea gune berezia da, bo, laborari etxe bat, eh? hor uh, eh, informazioa nitz biltzen da, eta eh, hor tik uh, biatzen gira, hor teknikaria dugu, hor kokatzen dena, eta mm, lagetxea, eh? repika dezagun, zer den? Ba, beraz, eh, lagetxea zebihitz egiteko, bo, jendeak ezagutzen du, bizan da abadiako gaztelu famatu hori, <laughs> eta bere pertsona genial hori, pixka bat, mm eh, <laughs> Anton Abadiakoa, eh? Mhm. eh hor, bada Eh, beraz lagetxea hor pizkatu hor elkartu gira, goizuntan eta hor eh, bo erakustoki bat ingurumenari lotua gehienik hori eta hemengo aktivitateri edo lagetxearen funtsa susentzoin da edo Ordon eh, lehen hor duela bi urte gure orra, gure erlaitzeko eta txingudiko etxea zen nahi bauzu beraz hor etortzen alzen publikoa eta parada bat zuen gauzatzuk ikastea bai ingurumenari buruz bai euskal ondareari buruz hemengo egokiari lotua, eta bar, eta bar. Eta orain lagetxa eh, kanbiatu da, eh, gure laneko buregoak bilakatu dira, baina gure um, eh, txingundiko etxe hori, edo erraitzeko etxe hori, mugitu dugu tokiz, eta um, abadiako ere moren beste etxe batean mugitudugu, mugitu dugu. Ah, bai. beraz, uh, endaiak eta beste <laughs> Eriko er-, batzak zautuko dute garaieko bolero ba, diskotek a ah, bolero zuen izan Hora bolero eta makila diskotekak beraz eh, orain Uh, Erlaitzaren eh, eta txingudiko etxea da, beraz etxe horretan, ebe bai parada ukanen duzu interpretazio zentro bat ikusteko, eta interpretazio zentro horretan, beraz, aipatuak dira uh, hemen txingudiko gai uh, genak beraz, bai geologia, bai fauna eta flora, bai uh, eh, erdigune bereziak, eh, padurak, uh, zelaiak, oiana, itxas bazteja. Uh, pa duzu, padura? padurak dira um, mm, vaziek. Edo... Ah, lohi, lohiz betetzen diren guneak edo... Hori da. Hor baitira angirak eta bizi... Hora, eta animaletikiak eta txorimigratzailak justuki ah, gelditzen direlarik hemen, da justuki olako tokitan etortzeko jateko. Beren bazkaltzeko tokia, eh? Hoi ah. hoixebera. Bon, eta, hor, beraz, eta bada nekato enia, ba, beste funtsu batekin da uste dute, zpi horren egoitza hor, eh? Zpi horren egoitza, bai, lagetxea bezala, eta hor nekatzen, ba, ugu beraz, eh, bertze uh, sail bat, beraz, ostian, haipatzen giroen eh, sensibilizazioa eta um, kudea, kudeak eta pixkat, eta hor, badugu ere, beraz, arte uh, saila bat eta kultura saila bat, nun biak nahazten diren, eta hor, saiatzen gira, beraz, artista batzuekin, uh, gai batzuen lantzena ingurumenaren gainean, eta helburua justuki da nastea ingurumena eta arte edo kultura. Beraz, gauza biziki uh, erresa ematen aldu hola, baina batzutan pixkat komplikatu ere, eta justuki atxemate artearen bitartez, zutani ez nahiz bate, uh, hori artista bat, eh, Be barne. Bekatu handia da hori, Baina, hori, biziki eh, manera polita txematen dut eh, ingurumena ipatzea eta aztertzea, be, justuki artearen ba, bitartez. Eta egiten dira, badak, eta eh, idazle egonaldiak ere besteak beste. Idazle, oja, e, edo... Endaiako itxas bazterrak eh, roimen berezia dauka eta ere kolore berezi bat kazino famatu hori eh, frantziako kolonien horretzapen zerbait ere agertzen da funtsian horren inguruan ikusiko dugu mesela sekulako harrokametak badira itxasuaren kesua zeit dela erakusten dutenak. ba, ba, hemen <laughs> arte haipatzen maitugu. Hemen endaiako eh, fenomenoetan, bada biztan da abadiako gaztelua, benen ere hemen lehengo eh, kasino famatu. Kasino, oriental edo ez dakit no, berizi hau. Eh, honek karazitu jendea, jende dut endaiare ate eta... Hori da, hori bai, hogei garremendearen astapenean, hor Eh, Euskal Herria, etortzen zen bai jende uh, gerozta gehiago, bakantzetan eta guzi, eta... Ba, um, bat edo asko zuena ere, eh, uste dut, eh? Hori da, aberatsak ziren bai gehienik, eta beraz ikusten dugu historiko, historian ziren, erekiak izan ziren horako egitura batzuk, ba, ere ikuntza batzuk. Ba, kolonien horretzapen uh, zerbait, ede, Algeriako <laughs> zerbait itxura ere maiten zan, hango jauregien itxura bai. moro bat euska bat. Eh? Horixe, horixe, horixe, eta bai geroztik uh, eh, beraz kazino horrek atzuen luzaz eh, iraune, ah. garai batez, benen gero berriz uh, etxi zuen eta... A, apartamenduka uste dut saldo. Hori da, apartamenduka eta um, mm, bereko partian uh, saltegiak ere baten dira. Bo, errazu, beste badak este gauza bat, ingurumen lotu behar duguna, aurrean, etxasorari begira, eman dituzte, estekulako ahokak, arkaitzak, eh? Mm -hmm. e, bistanda, estetika aldetik, ez da enpolita behar da, minen hori beharrezkoa ez bai biztan da, ze gero oainak uh, etortzen direlarik ez badugu olako eh, babesik ematen ah. uh, ez dute lehioek edo murroek atxikiko uraren indaja ah, beraz hor ah, ah, ah, atuzu ba, ez da biziki estetikoa baina uh, garrantzi zinbestekoa ah, ba, ba, itxasoaren bortitza ere erakusten dugunek eta... hori da, ze horako arrokak Eh, guk ez ditugu eskuz muituko, doz gira, baina eh, ah. itxasuaren indajarekin, ah. ez dira airatuko, ahi horiek, baina mugitzen aldira, eta tauna batzuk kepsiatzen tuzte, jakizu. Eta, eh, gaziak edo emeki emeki higatuko ere, ikusten da. Hori da. Puskatuko dira denborarekin, eta berriz horien antolakuntza. Hori da, eta bai gehituak dira, urtez urte pixkanaka pixkanaka olako horka batzuk. gozo hori entzuten dugu, hemen, eh, oai, marea behera hemen, eh? kasik badugu hiru egun metro itxasoraino hemen, uh, eh. Hori da, bai, koefizientziak gaur egun uh, nahiko onak dira, uh, ez dira egunera heltzen, baina uh, lauro gehieta amak aldean gira, uh. beraz hoja nahiko mare ona da, ongi jausten da itxasoa, eta bai, uh, gure, uh, ba. ondartza deskubritzen du. <laughs> Ba, da, dut, beti erraiten da itxas bizi den jende, jendeak baduela beti sakelan bere, bolsa batean, mareen, mapa hori eta egunak eta hala bizizizte bai. ere, bai. pentsatzen dut txingu din, eh? <laughs> Bai, bai, bai, bai. Eta gero emengo jende horra, izigarri maite du etortzea um, ibiltzera uh, eh, bedustuki ondartzara edo oh, oh. arroketan ibiltzea oh, karramatu. ordu batzuetan, eh, eta hori biztan da. Eta justuki hori ordu batzuetan egiten da, eta mare batzuetan, beraz horra. Denak baugu gure sakelan bai gure txikia eta jakiteko ean eh, noiz joten algiren Eta horra, egun goaz, eh, endaiako itxas bazteraren ezagutzarekin ginen, eh, txingudi iraburuz abiatuagira, txingudi biztan da itxas ere mu adar bat bezala da ez da behar badia omen baina bo, badia itxura bat du ere hor kokatzen eh, baita irun eta endaiaren artean eta ondarribiren artean eh? txingudiren eh, mundua biztan da lotua da bidazuari lotua da itxasuari hori dugu pixka bat egun behatu ondoko aldian eh, txingudi pixka bat txekiago aipatuko dugu Milesker handi bat biztanda, da ioni eta ere zueri entzuleak, eh? txas hortarako gomita zurekin hardeza zuela, zinez, endaiako bazterrak, bo, han erretin duten bezala, kasuma merda ze erretin eman kizun munduko toki eta genetarik baita biztan da, izan untsa bestaldi arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean, zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten Orduan azten bai naiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat.